Jimat punya cerita dengan judul Ulo Siluman Penunggu Kuburan Alas Tua Kiriman dari Jimatres Hati Lono Saputra Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro. kedadian iki wis enek petang puluh tahun kepunggur pengikui pak lurah ngadak no kumpulan nek sisuk-isuk wong-wong dikon negor kayu kuburan neng kuno yo enek makam keramat yo iku makam bah wono joyo setu karo lasrip tulung sisuk-isuk tak kon negor no kayu neng as tuwoyo pak kayu kuburan wis podo rubuh kari kayu siji tok sing gak gelem rubuh. Pas ning ngisor wit makom Mbah Wonojoyo. Kayu sing wis rubuh banjur ditugeli diunggah noneng trek. Dumadan treki mau gak gelem laku, kaya ana sing ganduli. Akhire setu karo Lasrip Kondo marang Pak Lurah. Pak Lurah, trek sing momot kayu gak gelem laku, Akhire Pak Lurah moro ning gone Empu Yani, wong sing pinter nok desa Mbah Yani, aku njaluk tulung piye isite trek sing momot kayu ki iso mlaku. Wah wah wah wah. wah. Kowe wani negor kayu kuburan gene Mbah Wanajaya tong nggih. saran kanggone Mbah Yani dukun dikon beleh wedhus karo panggang pitik ning kono njaluk keselamatan akhire trek mau iso mlaku bar dislameti bengi ku rada aneh ora kaya biasane lasrif karo setu diparani wong ireng dawa rambuté ngaku wong sing joko kuburan alas tuwa <laughs> Kowe sing jenenge lasrif Oh, eh, iya, enek apa? Kowe wis ngrusak omahku. Aku ora trima. Kowe bakal tak gawa warasan. Akhire sisuke Lasrip mati. Gantelung dina wong ireng ki mau mara omahe Setu. Kowe ngrusak omahku Setu. Aku ora lega kowe kudu melu aku. Dile sisuk setu yo mati. Wong ireng ki mau membo dadi Mbah Dukun Samidi, kondo marang wong-wong. Aku golek omahe lurah kok gak temok. Aku mlaku ning balai desa ngulon kok wis padhang berarti omahe lurah wis dipagri kok e prapet. Omahku dirusak. Saiki aku wis lega wis entuk bawon wong loro. suwe Pak Lurah kaya wong kesurupan ngamuk banjur napui sandal bojone. Akhire Pak Lurah diwene saran Puyani. Nggih. Oleh negori wit kuburan nang diwisi. Nek ora ndang wisi bakal dadi bencana kanggo kowe sak keluarga nem. Tolong kembang sing wis tak suwuk iki kepiyokno marang tunggak sing wis mbok tegor ben ora ana musibah ning desa nem. Akhire Pak Lurah budal. Dumadan Pak Lurah diketoi ula gedene sak lesung mlungker ning wit randualas. Pak Lurah njaluk tulung malang Empu Yani. Akhire ula ki mau diparani wis gak enek. Bar kedadian kuwi desa dukoh koyok mati. Wayah magrib lawang-lawang wis padha tutup. Enek swara asu baung sing swarane banter arai saka kidul kulon. Sisuk bengine Pak Lurah ngongkon marang Puyani dikon magri di Ndukoh. Puyani budal magri dikonconi marang Mbah Dukun Samidi. Durung tekan masuk batas desa pas gawangan kuburan alas tuwa. Enek wong adeg diceluk marang Mbah Dukun Samidi. Sapa kowe? Pengi-pengi kok dhewe atik kendel temen. Wong ki mau banjur noleh raine jibrat getih kabeh kaya wong sing bar kecelakaan. Dasare Mbah Sami dikarom puyani wong kendel, ora wedi karo demit. Tekan tengah kuburan jati malang dicegat meneh wong dhuwur putih kaya pedhut tangane sendatep. Apa meneh iki? Apa iki sing diarani jerangkong? Banjur Mpuyani ngomong, "Kowe nek rame bakal tak tutup dalanem jerangkong." ngirim puyani karo Mbah Sami di merapat desa Ndukoh. Nganggundok banyak karo kembang macan kerah supaya aman saka bangsa lembut. Pesenku aja padha sembrono negor kayu ning panggonan angker, kaya ning punden-punden. nera entuk izin saka dedemit sing jaga kono wis critaku semene wae iki kisah nyata kejadian ning dusun Papringan desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem dikirimno dukun Hadilono Saputra dusun Papringan desa Dukuh Kidul saiki wis kerja ning daerah Sumbawa dadi paranormal bersama tim Jimat